Mi novio me está llamando. No sé qué decirle. Chica. <laughs> Olvídate de eso. Baby, apaga tu celular. Que te lo voy a poner de nuevo. De nuevo. No te molestes en contestar. Que el segundo dura más que el primero. Baby, apaga tu celular lo voy a poner de nuevo. De nuevo. No te molestes en contestar. Que el segundo dura más que el primero. Brian Myers. Baby, ¿por qué te preocupa? Si lo roto nunca te lo chupa. Vamos a hacer las 6-9. Yo quiero que cuando tú me lo mames, me lo escupas Yo me voy contigo pa' cucuta tú siempre fumas pulpa. Olvídate de si huele a gran puta, te la pego primero, por eso él tiene la culpa. Apaga el celu, yo siempre chingo con la luz, se prendía, no apagues la luz. Tú me tienes bien bellaco, yo siempre te la vuelto tito porque nunca está pelú. Hoy te voy a joder la salud, te voy a pelú, Sal con dones contigo, yo no lo quiero usar. Si ese cabrón se entera, yo lo voy a cruzar. Da, dale, ponte en cuatro. Yo tengo el bicho como el bate de calor, correal de los astros. Y los chavos como y Carribera y Andrea de Castro. Empezamos a chingar a las 12 y van a ser las 4. Las perco y las moñas de pasto. Mira, baby, yo soy el más que gasto. Baby, apaga tu celular. hacer cositas que atrevidas. A veces yo la parto por medio, pero ella siempre como media me mira. su copa me gusta el color, huele a Coco Chanel, me mata ese olor. Tiene par de trucos escondidos, estoy metido el lío con una menor. El noviecito que ella tiene no la trabaja bien y se supone que la mande a la casa como hago yo llena de arruñas, y chupones de satélites de enemiga Dile al bobolón ese al otro día que se te quedó el celular sin batería. Baby, apaga tu celular. Porque yo te lo siento, última hora, no le diga nada. Brian Mayer. Este es Dímelo yo. El All Star, baby. <laughs> Las estrellas siempre andan juntas, baby. Dímelo Mayer. Mr. Mayer. De Golden Army. <laughs> Anda.